нічого вже не звати, проголошує Кобзона і програє. Обшири. А дія перша. На сцені видно поліглота, який глитає, вивчає мови. Поліглот, засвоївши чергову мову. О! Я вже вивчив японську. Западає пауза, протягом якої він вивчає італійську. О, я вже опанував італійську. О, шведську вже на пам'ять вивчив. О, болгарську. Дія друга. Минуло 40 років. Поліглот. Постарівши. О, я ви забув хінді. Ох-ох-ох, я вже, виявляється, забув урду забуваючи санскрит. Ох, я вже не пригадую санскриту, а може, пригадаю? Пауза. Ох, вже і ця, як її. З хілі вилетіла стоп. А може, пригадаю? Пауза? Ні. Яке там Суомхілі, коли українську мовмгиди пити йокеле мене ББС БББДДДС? Коробок. Диктор, виходячи в ефір, любі телеглядачі, е, будь ласка, зробіть свої телевізори тихіше, бо я щось зараз вам скажу. Увочу. Типовий окулістичний, не плутати з окультичним кабінет пацієнт. Я прийшов до вас, щоби сказати окуліст, не плутати з окультистом. Так, сідайте сюди. Бачите ці літери? Пацієнт ні, не бачу. Окуліст. А ці. Пацієнт ні, окуліст а ці, пацієнт ні теж, окуліст а оці найбільші, пацієнт також, окуліст цікаво, пацієнт. Я прийшов сказати вам, сказати, що я сліпий. Репетиція. Актриса. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я маю в серці те, що не вмирає. Режисер. Стоп, стоп, стоп. Хм, Ну. ну что ж, неплохо. Но могло бы быть, понимаете, чуть-чуть, понимаете меня. Актриса. Так. Ні, я жива, я буду вічно. Режисер, стоп, стоп. Я же сказал, а вы? Ну вот давайте все сначала. Актриса. Ні, я жива, я буду. Режиссер. Не веру и все. Ну не так. Не так же это нужно. Но вы же умница. Но вы же поняли. Актриса. Не. Я? Жива? Я? Буду? Вечно? Режиссер. Да нет, да нет же, наконец. Но вы же сами понимаете, что не то. Да я же вам человеческим языком говорю, не то. Вы ведь должны своей душой догадаться, как это нужно сказать. Ну, еще раз. Пауза. Актриса. Нет, я жива и буду вечно жить я ведь. В сердце то в моем, что не умрет никак. Режиссер. Вот, вот, вот. Вот оно, получается. Амбівалентне. Кін уособлює типову квартиру, тобто пропонує діяти в типових обставинах. Василь Леонтійович за дверей балкону. Люба, ти не бачила часом моєї статті? Любов Петрівна з туалетної кімнати. Ні. Василь Леонтійович ніде? Любов Петрівна, звідти ж? Ніде. Василь Леонтійович, статті про амбівалентність виявів болдинської семантики. Любов Петрівна гучно шарудить папером в туалеті. Не бачила ніде. Твої підозри безпідставні. Василь Леонтійович. Однак мушу тобі заважити, що ти говориш неправду. Чути, як гуркоче вода. Виходить Любов Петрівна. Любов Петрівна. Якщо не віриш, то можеш піти і переконатися. Пасок. Гуркіт літака уривається, натомість потроху постає нестерпний сморід, як у його салоні, так і на сцені в декорації, так і в глядацькій залі. Стюардеса. Хто? Хто це зробив?